บุ๊กทูห้าสิบเจ็ดน้ำมือใบน้ำมือใบพบหมอ ở phòng khám bệnh อ phòng khám bệnh ดิฉันมีนัดกับคุณหมอ tôi có hẹn với bác sĩ tôi có hẹn với bác sĩ ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา tôi có hẹn lúc mười giờ tôi có hẹn lúc mười giờ คุณชื่ออะไรคะ bạn tên gì bạn tên gì กรุณานั่งรอในห้อง mời bạn ngồi trong phòng đợi mời bạn ngồi trong phòng đợi คุณหมอกำลังเดินทางมา bác sĩ đến ngay lập tức bác sĩ đến ngay lập tức คุณมีประกันกับบริษัทไหน bạn có bảo hiểm ở đâu bạn có bảo hiểm ở đâu ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม tôi có thể giúp gì cho bạn tôi có thể giúp gì cho bạn คุณมีอาการปวดไหมคะ bạn có đau không bạn có đau không เจ็บตรงไหนคะ chỗ nào đau chỗ nào đau ดิฉันปวดหลังเป็นประจ tôi lúc nào cũng bị đau lưng tôi lúc nào cũng bị đau lưng ำ ดิฉันปวดหัวบ่อย tôi thường xuyên bị nhức đầu tôi thường xuyên bị nhức đầu ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง tôi đôi khi bị đau bụng tôi đôi khi bị đau bụng ถอดเสื้อออกค่ะ bạn hãy cởi áo ra bạn hãy cởi áo ra นอนบนเตียงตรวจค่ะ bạn hãy nằm lên giường bạn nằm lên giường ความดันโลหิตปกติ huyết áp bình thường huyết áp bình thường ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ tôi tiêm cho bạn một mũi tôi tiêm cho bạn một mũi ดิฉันจะให้ยาคุณ tôi cho bạn thuốc viên tôi cho bạn thuốc viên ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา tôi viết đơn thuốc cho bạn mua ở hiệu thuốc tôi viết đơn thuốc cho bạn mua ở hiệu thuốc